Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio hontan, edoi etxarte, Euskal Idezerearekit aizanen gira. Iruñako katakrak liburutegian eramaiten dituen saltzaile, zerbitzari eta militante lanetaz. Noski, musika musikatarteak lagun, azken hilabeteko zomait berri, eta datzdozen egunetako hitzorduen berri ikonen duzue, bizirik emankizun ontan. Berriak atala? Joan hilabeteko zonbait berri. Hara zerra txemaiten dugun bizi kutzuren abenduko alearen sarritzan. Bai, kop hogeita bata bukatu da, artisao sume batek eginikako mailu kolpe batekin, eta bere lehenakariaren nigar malko batekin. Baina ez, berotze eta zuzengabekeria klimatikoaren kontrako borrokak ez dira bukatuak. Hiru graduko beroketaren mehatxutik uruntzen ez gaituen hertsagarri ez den akordio bat bere txiz, gure aitzinarien satisfamendua, laido bat baizik ez da gure etorkizunaren dako eta gure aurren dako. Zeremonerien etxeko handirea, askundearen jainko sa izan da. Saleroste askearen ekonomia bere morroia izan da. Errigai fosilak bere aingiru behigirareak izan dira. Ez ginuen mirako ilurik igurikatzen. Aldiz, esperantza baginoen, adituek eta gobernuz kanpoko erakundeek, alerikatzen zuten lagialdia, entzuna, ez ezik, kontuan hartua izanen zela. Ez da hola gertatu. Akordio hau, zauri baten gainean, ezari den lotura da. Guri datorkigu, kirurgirlaria laria, bilakatzea ez dugu amor emaiten. Interneten eskuragarri den bizi aldizkarian, beste testo hau ere topatzen ahal duzue. Kopo goita bata, itzarmen jakinarazteak begien gaino moduan. Edabideetan, kop haren bukaeraren karietara terakutsi diren posezko adierazpen hunkigarriek, egeeran, arras gutxiago distira duen errealitate bat gordetzen dute. Kopo goita batak, susen susen, gidatzen gaitu, iru graduko berotze edo erotze batetara. Hori da, adituen arabera, klima nahasmendurako ataria. Bat kakotz bortz gradoko goratzetik petik egoiteko sedea akordioan agertzen bada, helburu honek ez du deklinazio zehatzik aurkezten edo aurkitzen estatuek ekarri dituzten borondatezko engaiamenduetan, jakinez, hauek ez direra behargarri edo lotesleak eta sekulean ez badira gauzatuak ez dela gaztigurik aurre ikusia. Jatorrizko itzarmenak aurre ikusten zituen eun miliar herri sumen botelze, berodegi efektuzko gasen isurketa txipitze, eta egokitze aldaketa klimatikoaren ondorioer aurre egite, beharren laguntzeko. Elementuri ez da gehiago akordioaren barne, baina erabakien multzoan agertzen da hots datoren kopetan berriz zalantzan ezariak izaiten ahal diren erabakien gunean. Horrez gain, laguntza hori bakarrik prestamuz osatua izaiten ahal ere, herri horien ekonomiaren oraino gehiago ahuntzeko arriskoa eskainiz. Kainera, Genevieve Azamek, edo Genevieve Azamen aburuz, akordio hori, ari da politika mailako araudien bidezko aterabideen ez estatzen. Merkatuaren eta teknologiaren esku uzten du arazo klimatikoaren konpontzeko ardura. Justizia klimatikoaren alde, mobilizazio baketsuak hau ere abenduko bizi utzutik, hartua. Ehun eta laurogoi sei ziren, eta gu milakaginen Parisen. Terrorismoari lotutako estatu lagialdiak behar zuen ez estatu, erritaren piltzeko parada. Alta, mobilizazio horien bidez, azken hok erran behar zuten gero eta gorago beren kezka, eta aldarrikatu behar, gero eta hausenkiago, hitzarmen behargarri bat eta aldaketa klimatikoari alternatiba errealak. Eunta laurota eta sei ziren erabakitzeko, milaka ginen proposatzeko. Kobogeta bataren astapenaren zat, aitzin ikusia zen ibilaldi handia, debekatua zen badinan jende kate batek, hamar mila pertsona biltzen zituen martxa horren ordez, Pariseko espaleoietan makur izpirik gabe, bako txak besteari eskoa emanez. Ondoko asteburuan, Montreuien, iragantzen munduko mailako alternatiben eriskak, hogo eta hamar mila bisitariei parada eman zien ingurumenari buruz, errespetu handiago erakusten duen mundu zuzenago baten ezautzerat. Alki baitzaileek Humorez eta emozioz beterik zen momentu berezia, antolatu zuten. Bertan, IES Fiskala salatzen zuen gailur bat, antolatu zen. Hainbat bainketxetan hartuak izan ziren, ehunta lauregoi eta sei alkiak agertaraziz. Abenduaren amabian, goizetik asiz, geolokalizazioaren magia lagun, ehunka telefona mugikor bere ziren bidez, ondoko lekrak maraztu ziren. Climate, justice, peace, zelutik ageri zirenak. Eguerdi eta hamabietan, munduko hamar mila gauzatu zituzten justizia klimatikoaren alde, gainditu behar ez diren marra gorriak. Eta azkenik, Xandomar Zerrimoan, Eiffel Torrearen pean, hogoita eta hamar milako bat pertsonek, erakutsi zuten, elkarretaratzeak, baketsuak izaiten ahal direla. Ekintzak bortxagabekoak, eta beren mezuak ondorioz, entzungarriagoak. Edoi etxarte, Euskal idazlea gurekin dugu. Katakak berroita malaueko liburu saltzailea, tabernaria eta militantea. Iruñan kokatzen den katakrak liburutegi berezion iburuz, hainbat galdera luzatuko dizkiogu. Agur eta urte hon edoi. Mireske, ai, mireske eh, gure gomitari baikorki erantzunik. Eh? Azteko, eh, espikatzen guzu, laburki zer den katakrak? Bueno, ba, katakrak da gauza asko dira aldi berean. Eta ez da erantzun Eh, komplikatu bat horrela e, eh, narzizismo nahi baten gatik, baizik eta berez funtzionatzeko moduan, ez? Alde batetik bada lan kooperatiba bat, horrela aurrera ateratzen dugu gure lanaren e, gehiengoa, aldi berean baditu lan bolondresa egiten duten zenbait lagun, demagun irakurle talde bat antolatzen, edo iturgin lanak edo margoketa lanak egiten, edo elektrizitatearekin ere laguntzen gaituen jendea da, eta gero gainera oso erabiltzaile anitzak dauzkan e, mm, e, espazio bat da, ez? E, eremu desberdinetan banandua. Eta hori guzti hori e, mantendu alizateko, ba, lan profesionala garatzen dugun e, lagun gaude, eta, bueno, mm, biztan denez lan profesionala beti gutxiegi izaten denez, gure militantziaren orduak ere hemen sartzen ditugu. Beraz badu eta hau fisikoki garbi ikusteko, badu kafetegi jatetxe bat, eta bertan e, gozaltzetik e, afaltzerainoko zikloa egin daiteke, kafeak hartu, bazkaldu, afaldu, gero badu liburu da bat, hogeita zortzi mila, hogeita mar mila mm, titulu dauzkana, urtearen e, sasoiaren araberan, eta, bueno, ba, liburu mota desberdinak daude bertan, naiz eta bereziki saiakera daukaten. Eta gero badauka areto nagusi bat mota askotako ekitaldiak izaten dituztena. Kontuan ardezagun eh, esaterako iazko ikasturtean mm, bosteun bat ekitaldi desberdin egon zirela. Prentxaurrekoetatik hasi, liburu aurkezpenekin jarraitu, eta bueno, ez da oso, oso mota desberdineko ekitaldiak eh, izan genituen bertan. Ba, midesker, aurkezpen eh, horren berdin historiarekin ikasten denez, espikatzen guzu, noiz eta zertako sortu zen olako uh, formato bereziadun librutegi hori? Bueno, egia esan, hau da, aurretiz etorren proiektu baten bigarren atala nola baitesatearen. Zazpi urte bete zituen, eta orduan eh, la hormiga atomika deitzen zen, eta bueno, jende gutxiago osatua, baina erakutsi zen ba, eskualdean, iruñerrian, bazela e, nahikoa jende interesa izan zezakena bereziki saiakera lantzen zuen liburu denda bat izateko edo bestela esatearren liburua beste modu batera eta ordura arte ba, lantzen zen modu batzuetan eta beste modu berritzaileago batzuetan lantzeko aukera, ez? Eta hori ikusi zen gainera mm, maila desberdineko irakurketak eginda, ez bakarrik liburuari begirakoak, baizik eta baitere bueno, ba, e, politikari lotua, bai hiri mailan, bai e, ba nahi Nafarroa mailan, bai Euskal Herri mailan eta bai estatu mailan, ez? Nolabait esatearren gure gertuko erakundeek e, krisi sakona zeukaten, bai e, udalak eta baitere Nafarroko gobernuak aldi berean e, gertatzen zen e, hegoalde egoalde mailan Mm, etaren e, ziklo armatuaren amaiera eta uste genuen horrek e, aukerak eh, zabaltzen zituela ordura arte ba, gizarte mugimenduak izan zituzten e, aukerak zabaltzen zirela eta gainera ba, Espainiako Reinoaren mailan e, M15 mugimendua gertatu zen eta horrek baita ere ba, Europago aldeko plazen mugimenduaren baitan ba, aukera berriak eskaintzen zituen ez? eta uste genuen horrek denak merezi zuela pustu bat gure kasuan ba, testuen bidez eta eztabaidaren bidez e, ba, borroka hoiek eh, elikatzeko eta lagun. Eta gaur egungo egoeran, beraz, jatorri anitzeko krisi garaian, alare, zuek lortu duzue, olako ibilbedetik ateratuz, amaikakideko kideko kooperatiba baten sortzea. Fibaratzen aligu zein dira horren lortzeko behar zen lehen gaiak edo pausu, ukandit, eman dituzuen pausu lagungarriak? Bueno, ba, maia desberdinetakoa daude, batzukagian lotuagoa daude, eztabaidarekin, Alegia, ba, bater arte ba, lan profesionalaren bidez e, bete daitezken e, e, egin behar diren eginkizun hoiek ez, eba da jendea bagian ba, e, pentsa dezakena e, lanetik kanpoko ordu batzuk sartuta horlako proiektuak aurrera tera daitezkela, ez, eta, bueno, alako eztabaidak mm, ezakit nola esan, itxio ostean, pentsatu genuen kontu praktiko batengatik hau izan zitekela gure aukera orain eh, denbora pasata ikusi dugu, bueno, ba, daukala bere horretan ere nola baiteko zentzu eh, politiko bat antolaketan maila horrek ez. Eta gainera berpensatzeko aukera ematen digula, ba, guk geuk lanarekin eduki dezakegun eh, harremana ez. Eta, eta errepikatzen dute, nahiz naiz eta proiektu honek ere ezin duen aurrera egin, ba, jende asko, ba, bere ordu libreak bertan sartzen dituelako oso modu desberdinetan, ez? gero dago baita ere, ba, proiektu hau guzti hau aurrera ateratzeko guk e, maileguak eskatu behar izan genizkion e, eh, norbanako ei, eta, eta marnaka lagunek eh, utzi ziguten diru horri eskerere ari gara, ez denbora antzear itzuliko duguna e, apurka apurka. Eta hor hor ikusten dugu horako proiektua eraikitzeko ze bide ukandu zuen, eta O, sakontzen dituzue atal bakotxean ere, e, eh, desmartza berezi batzu, ara nola janariaren e, arloan, ostatuan berean, dituzuen elikagaiak, eh, jatorria e, urbila izan behar du, eta baduzu elako gogo eta bat, e, espikatzen zertako holako olako proiektu berri batean eta aniz batean, sartu duzuen olako gogo eta elikagaier buruz, eta nola lortzen duzuen poliki-poliki praktikan hori emaiten? Bai, ba, e, uste dugu e, eraldaketa mm, ba, itzan dio bat dela, eta itzan dio horri eutxi garzaiola, baina baita ere, bueno, ba, gauza txikietan eta erabaki txikietan ere nabarmendu behar dugula, ez? eta sakontzen saiatu. Eta hor, ba, sukaldean bereziki daudenen e, gogoetak zerikusia izan du, ba, gu platerean dugun horrek e, ze bide izan duen aurretik ez, hori ekoiztu duenak e, ze bizibaldintza izan dituen, Mm, ze eragin izan duen e, inguru giroan, mm, ze eragin izan duen e, animalien kan, ia urrundik datorren edo ez, eta hori guzti hori ia garaikoa den edo izoztua den, e, jaten duenaren zatozasun garria den, eta bereziki ia goxoa den, ze batzutan e, hori, da, hori da garrantzitsuena, eta, eta gainera balantza alde bakarrera eramaten dizuna. Ez. oso urrundik etorri den zerbait, ba, hori ongi mantentzeko iaia, ezakin esan, iaia automatikoki bukatzen duzu gertuko gertuko produktuekin, ez? Beste produktu batzuekin ezinezkoa da, demagun kafea, ez, edo alakoak eta eta urrunagotik ekarri behar dira, ez? Baina alden neurrian gogo eta hori sukaldean egiten dena ez da dogmatikoa, esan nahi dute moldatzen doa eta eta guk hemen eskaintzen dugun guztia ez da ekologikoa, eskaintzen dugun guztia ez da Mm, langile kooperatibetan ekoiztua ere, baina saiatzen dira sukaldetik horrelako, bueno, orekak aurkitzen baita ere gainera amaieran prezio eskuragarrietan e, egon dadin. Eh? Hori guzia josuke jastatzeko para daun bat, beraz, ezagutze kartakraken bakatu pasatzen direnek, eh, hala, liburutegitik eh, ondoan den jantegi edo ostatu hori ere ezagutzerat eta hobiltasunaren e, hori ere bizitzerata. bizitzerat. Irugarren atal bat baduzue katakraken mm-hmm. eta da itzaldi bat ere ber ere muan baduzuela. Espikatzen alduzu nola horrek osatzen duen azken finan duzuen proiektua? Bai, e, azken batean eta eta u proiektua martxan jarri genuenean mm, gure eskualdea oso egoera berezian zegoen eh, e, nola baita esate harren eh, hogeita 30 urte luzetan zehar bertako administrazioak ba, bere intereserako erabilia zituelako guztiona ziren azpiegitura asko ez eta mm, uste genuen ezinbestekoa zela espazio bat gainera bueno, neurri handia izan barko zuena, jendeak e, ba, nahi eran eh, erabiltzeko, ba, bai bileretarako, bai itzaldietarako, eta, eta bestelakoetarako ez. Gerora egon dira hemen erakundetan aldaketak, eta, eta beraz e, eskuragarriagoa dira e, erakunde publikoen e, guneak, baina hala ere, ba, guke eskaintzen jarritzen dugu e, areto handi bat, beste lekuek ez dauzkaten e, eh, errazasunekin, ez. Guk normanako iusten aldiagu, edo taldeei guk ez eskatzen e, ez, ez dakite, eh, burokrazia da existitu behar den eta txikiena, ez, eta, eta horri esker, ba izaten ditugu hemen hainbeste beste ekitaldi, ez, dokumental proiezioak, ikastaroak, liburu aurkezpenak, denetarikoak, ez. Ikusten dugu nola liburutegi, jantegi eta itzaldi gune horrek eh, be, osatzen duen hor iruñako iriguneko bizia. Horrelako sedekin eta izken beste esperientzia batzu ere ezagutzen dituzu, Euskal Herrian zehar, edo badakizu sortzekotan diren olako idea integral batzu, azken finan, proiektu integral batzu? Guk ikusi duguna da eta eta orain berriki gainera topatuko egin duten eh, dokumental horretan nabarmena denez, ez gure kabuzala hil, mm, ba, gero eta esperientzia gehiago daudela, bai lehenengo sektorean, ez, nekazaritzari eta beltzaintzari lotuak, baita ere hirugarren sektorean, ba, arropa egiten duen e, eh, jendearen handik e, eh, asita, e, eh, ba, informazioa dedikatzen denera arte, eta gero horrela e, gune sozialei dago kionean, guk adibide desberdinak izan ditugu, eta egia esan, adibide horietako bakoitza oso desberdina da besteen artean ze lotua dago tokian tokiko beharretara eta tokian tokiko dinamiketara. Eh? Orduan, ba, guk eh, tamales bereziki digitalki, baina, baina oso modu sentimentalen jarritu izan dugu esaterako eh, astrako prozesua, e, gernikan egon dena, bere parte hartze guztiarekin, parte hartze prozesuekin, baina, baina baita ere Euskal Herrian egon diren eh, beste, beste gaztetxea, gure asanbladako kideak egon izan ziren eh, Euskal Jairen eh, azken garaietan esaterako, eta eta gauza bera egoaldetik kanpokoetan, ez? Egia da ez dugula horrela harreman ofizialik e, alako alako erakundeekin, baina baina beti sentitu izan dugu horrelako eh bueno, ezakite ikasketa handi bat ba, Euskal Herria zuzenean e, e, jaialdiarekiko edo jarraitu izan dugu laborantza ganbarra edo Bartzelonako e, la ciudad invisible liburu denda edo Madrilgo trafikantes de sueños ez bueno e, bada sare bat eta eta nahiko talde handia garago azkenerako eta eta deno daukago ba lagunen batan edo hemen dabilena edo hango edo hemengo <laughs> zakite informazioa ematen diguna ez Eta ordan, justuki uh, entzulei eh, parada emaiteko katakraken obekio zautzeko zuzenean, uh, maiten alzintuzke, biskat, uh, irunian uh, nunatxe maiten alzaituztegu, eta ze egitan gehienik xantzaukain den uh, entzuleak, ze xantzaukain duen liburutegian topatzeko norbait, bai. eta kafetxo bat bai. hartzeko. Ba behira, oso horreixea Gu, egoten gara, astelenetik larun batera zabalik, salbu eta jaiegunetan, jaiegunetan guk jaie egiten dugu, eta ala luka egin guztiak, eta izaten dugun ordutegia da goizeko amarretatik, gaueko amaikak arte astenetik asteazkenera, eta ostegun ostiral eta larun batetan, ba, berandu gora artea fariak eh, luzatzen ditelako. Hori da, ba, kafetegia. Eta liburu dendan, goizeko amarretatik gaueko bederatzitara, ordutegi jarraian. Eta bazinuke, azken uh, ohar bezala, ondoko itzaldien uh, plangintzan uh, azpimarratzen altzen dukeen itzordu bat, uh, gaia gutienez, ba... antzin jastak Bai, ba, urtarri jontan e, izango dugu esaterako Imanol Muruaren azken liburuaren e, aurkezpena, urtarriako gehian okerrez banaiz, ekarri armak, baina, baina hori datorren astean baditugu beste pak e, liburu aurkezpen, e, irakurle taldeak onena sarearen bidez e, gure eskaintza ikustea katakrak.net e, elbidean. Ba, eskertzen zaitugu, zure erantzun argigarri bezain lagungarrien zat, eta beste aldir bat arte arte nautzu, edoi? Ba, Ba, berdin. itzorduak. Atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Eluden lagun batean, Euskal Herriko Lamorantza Gambararen haimaikagarren urte muga, ospatuko dugu, hain izan jorosen. zen. Lamorantza Gambararen bilan egiteko parada polita izanen da. Hamaika urte zibilida Ipar Euskal Herrian, tokiko laborantza iramkora garratzen, tokiko ekonomia bultzatuz, baserri munduko jendeen arremanak trinkotuz, laborarien lantxaria eta bizi balintzak hobetuz, edikadura buru jabetza indartuz, eta klima behar bezala kontutan hartzen duen laborantza duina eraikiz. Daki zuen bezala, laborantzak eta klimak elgarrengan eragiten dute. Klimalaketak, laborantzan eragena du, temperatura, eurite eta meteo puntako gertak izunen, bidez, ustak eta gauzpenak albideratuz edo oztopatuz. Eta klimak laborantzaren eragina paratzen aldu, ere, laborantzak petrolioa initzeretzen badu, eta lujaren karbonoa xautzen badu, karbono hau atmosferan beste berotegi efektuko gazikin metatuko baita. Bigauzen saesteko lanean ari dira laborantza gamaran. Alde batetik, Ipar Euskal Herriko laborantza indartsu bat izaiteko, mende bukaedarako aurrik eusea den klimari aurre izgeiteko. Alde batetik, Ipar Euskal Herriko laborantza indartsu bat izaiteko, mende bukaerarako hauek esia den klimari aurre egiteko. Izanen ditugun uda beroago eta idorragoai nola egukitu, gure ere burantza, urbeharrak nola muristu, ekoizpenak aldatzen hasiz. Arto urestatu gutiago, sorgo eta gari gehiago, agro oian gintza bultzatu, besteak beste. Bestaldetik, kliman eragin gutiago, ukaiteko. Petrolio eta energia gutxiago erabiltzeko xanterak antolatzen ditu laborantza gambarak. Duela gutxi izan duten eta bizik parti hartu zuen klimakri xantera bezalakoa. Lura hobek ilandu, bere karbonoa ez galtzeko eta aldiren tokietan karbono edukia emendatzeko ere. Klima eta biztan lehen bizi baldintzak ustartzen dituen laborantza hori, hobeki ezagutzeko, zatozte, heldu den lauru matean, hain lamorantza festarat. Seetasun gehiago rentzat eta bazkaria errezabatzeko, deitu, lehen baileen, 0 bost, bost behatzi, hiruzazpi, bat sortzi, darotan bi, zenbakirat. Zenbakirat. Bukatzeko, hainbat itzordu azpimarratuko ditugu, hara data ezberdinak. Aste azkenan, urtagilaren amairuan, bostak eterditan, biziren kontsumo arduratsu zero zabor lantaldea bilduko da, Manu Robles Fundazioaren egoitzan, ogoi kordelea karrikan, ongietorri, gai hortaz interesatuak diren guzier. Beste itzordu batzu, lotuak direnak Notre-Dame-de-Landeko aireportuaren kontrako mobilizazio er, Hara ze uh, topaketa ukango diren, izanen diren, Astazkenean, urtahilaren amairuan, seak eterritan, baiunako erriko etxearen aitzinean, beraz Notre Dame de Landeko aireportuaren ere muruan diren laborari historikoen hauziaren karietarat mobilizazio bat izanen da. Urtahilaren oitamar eta oitamekan, haste buruz, Notre Dame de Landeko aireporturuntz autopartekatze bidezko igotzea antolatua izanen da bertan uh, lan ezberdinen egiteko parada izanen da, eskaintzen alko da bere laguntza, uh, eh, ere mu ezberdinetan, larren mosten, etxe berritzen, eta bar. Beti Notre Dame de lotua, Ustaidaren sortzi behatzi eta amarean, bai honan, behargabeko proiektu erraldoi, imposatu eta klimatiziren kontrako, seigarren europear foroa izanen da, hor ere, egutegian sartzekoa. Azken izordu bat, luntako aldiz, hori ostiralean, urtahilaren oita behatzean, agatzeko zazpietan, barnekaldeko biziren hilabeteko bilkura horokanen dugu, laborantza ganbarako lokalean. Bizirik, bizi mugimenduaren urtarrileko emankizun hau bururatu da entzuleer itzordua finkatzen dizuegu, otsaiaren sortzian, astelenarekin agatzeko zazpietarik goiti. Eta eza ahantz, berri gehiagorentzat, gure web horria ikus lasai, bizimugi.eu helbidea.